Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan kuma da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani shugaban shirin na gobe labari muna nan dai a cikin lokacin nan mai suna wata kuka da fatan muna nan cikin ƙoshin lafiya an yi azumi wata ramadan lafiya ubangiji Allah subhanahu wataala ya samuna daga cikin wanda aka yi wa da rahama Allah ya samuna daga cikin bayan da aka inta da fatan kuma an ta gurguran sallah lafiya da kwanciyar hankali da wadata Allahumma amin mun tsaya a inda suwaiba ta zo yi wa mu yi da sallama cewa za su fita tare da mijinta ni ma amsa da zubi na ce cewa sai ku biyo mu domin ku sai ku za ta kaya Sai ba tana barin ɗakin Muniba wani zazzabin ciki ya taso ya lullube zuciyar Muniba. Har ta ayyana a ranta cewa shi ne ya turo su ya ban yi mata sallama. Dan ta san sun shirya da matarsa tana tunanin ko sun yi faɗa ne. Suna isa asibitin ya bar sa inda ake jira kafin a ga likita shi kuma ya shiga ya samu likita da ya je gurin sa ya yi masa bayanin abin da yake so a yi masa wato gwajin HIV kan ka'ida kafin a yi maka gwajin ko kafin a baka sakamakon gwajin sai likita ya zauna da kai ya yi maka wasu nasihohi akan yin hakuri da duk abin da sakamakon gwajin ya bayar ka ɗauki abin a matsayin ƙaddarar rayuwa wadda likitan ya zauna yana yi mata bayani tare da nasihohi ne hakan ya gano da ita a dinda mijinta ya kawo ta a yi mata wato gwajin cutar kanjamau tunda yana tunanin tana ɗauke da cutar dalilin nan da ya ƙaurace mata har na shekara ɗaya da watanni likitan na gama yi mata nasiha har sai ya ɗauko sirinji tare da wata igiya yana ƙoƙarin ɗora mata a hannu don ya ɗauki jinin nata ta dakatar da likitan ya likita na gane gwajin da za ta yi ne a bayanin da kana nuna idan za a yi wa mutum irin wannan gwajin sai da amincewarsa to ni ba da amincewa ta za a yi mini ba ba ma san me kawo asibiti a yi ba saboda haka ka gaya masa ban amince ba Ba na so idan ya dawo ka ce masa na tafi gida ta miƙe tsaye ta goyawa da da likitan na ta yi mata wani bayanai don ta tsaya har mutum na so dawo amma ina ko tsayawa ba ta yi wajen sauraron sa ba ta fice daga ofishinsa ba ta fito da koko ba hakan ne yasa ta dauki mota sai wa direban bayani sai ya kai ta gida za ta shiga ta kawo masa kuɗin sa mutum na dawa ofisin likitan daga babu suwai ba kafin ne ya tambaye shi ya so yi masa bayani yadda suka yi da ita har tafi gida ran mazub ya ɓaci sosai ya sallama da likitan ya fito ya tuji motarsa a ɗakin baccin ta ya same ta zaune a bakin gado ya watsa mata harara yace ce daga yau sai yau wallahi kira ki kare zuwa cikin ni na yi miki haƙƙin ki tun da ku kira da ayi miki gwajin nan dan ba zan yi mu ji da kunne na irin ba dakalar da kika je kuka yi da bokan ki ba sannan in ci gaba da zama da ki ba zai taɓa yiwa ba kuma ban tabbatar da lafiyar ki ba wallahi sai tun yi mu zane kawai wata zan iya ci gaba da zama da ki ba wani abu ba in ba ga haka ga tun da na waisu ki fita kika yi min sanadinta da na kallone shi saboda haka shi ta zama a haka har sai ranar da kika amince aka yi miki gwaji Allah ma ya taimake ki ni na ji an yi min gwajin baki ba mini cutar komai ba sai ma sai ki ta addu'a kada Allah ya kaddaro cuta a kanki za ki ya rage gare ki kuma babu wani hakkin ki a kaina har sai da tabbatar da lafiyar ki yana gama bayanin ce kike a ɗakin nata kuka mai ƙarfi sai ba ta saki saboda wannan hali na ƙasa mai wuya ta shiga ciki ƙwarar tana cikin tsananin buƙatar mijinta a kusa da ita amma abin ya ci tura ƙwarar ta zo gun boka ma neman duniya ne ya kai ta sallama wa boka kanta kuma a lokacin ta sami biyan buƙatun sai tasirin abin bai tsawon lokaci ba ga yanzu ta shiga halin rashin madafa da dukan tana ɗaurin tsoron gwajin da za a yi mata fara ta tana dauke da cuta tun da ƙwarar ta boka bokayen nan fasu ɗaya ita kama lokacin ta sai rufe biyan bukata kawai take nema yasa ta bada kanta ba su yanzu lamarin ta duk ya zagile ta rasa mafita ta yi kuka mai isarta da ƙarshe dole ta haƙura don har sai ta gama ta kace ya zuciyarta za ta je a yi mata gwajin ta yarda za ta iya haƙurin zama a gidan haka nan tunda hakan ne rufin asirinta dan ta san idan ya tabbata tana da cuta to ba zai ci gaba da zama da ita ba yanzu ko tana zo na babu a da ta rasa kuma babu wanda ya san me ke tsakanin su har yanzu ta san bai ga kowa ba saboda zurfin cikin da yake da shi kuma su mutum ne na rike sirrinsa yana barin ɗakin suwai ba kai tsaye na ta ɗakin ya wuce kuma da kofa ya rufe ya shiga ɗakin ya cire kayan jikinsa ya wuce bayi ya kawo kansa ruwan shawa mai sanyi duk da irin sanyin da ake yi amma su za su yake ji saboda wannan da ya tsinci kansa a cikin rashin sanin tudun dafawa ya kwace akalla mintuna talatin ruwan sanyi na kwarara a jikinsa sannan ne fa ya sami yar natsuwa ya goge jikinsa da tsawo ba tun mintuna biyar ba wani irin zazzafin zazzabi ya rufe sa ya lallaba ya haye gado wani lallaba da bargo yana rawar sanyi don rayu nisa amma su idanunsa biyu suna cikin halin matsalan zazzabi wanda ya galabatar da shi matuka tabbas ya san yana buƙatar taimako a irin halin da yake ciki tunda ba zai iya tashi ba balle ne ne magani a ɗakin sosa cikin matan nasa da rasa wacce zai kira cikin kasancewar kowa yana da laifin da ta yi masa kuma sun da suka yi sanadin shigarsa cikin wannan halin sakkowa a hankali ya rufa ita inda ma'ajiyar magungunan su suke ya nemo maganin zazzaɓi da ɗibin ruwa ya sa guda biyu sannan ya koma ya kwanta ya sami yin barci ba a wannan daren har sai bayan da ya yi sallar asibiti shine bacci ya awan gaba da shi hatta da sauratai bai tashi ba hankalin muni bana kansa a tunaninsa koyo ma ya shigo ya wuce ofis bai nemeta ba ne. sai ta ga a tuma da shigo ba don ta zuba gwanin dai na tambayar lamin din ana mu ji har ya wuce gurin aikin mu muna kuma na wasu nan da take ayya gaskiya bai su ba ina da ke ji kuma mani ba ta tashi to da zalla ka tsarin dan bakin ta don gani ko motar ta na nan ko ba ta nan haka ne zai ta mata da ya fita ko yana nan ganin motar ta yi a inda aka saba aje ta har ma jina ya wanke ta ya goge ta jiran mai ita kawai ake yi ya fito ya shiga tattara da ɗakin barcinta tana da wasu goggo hindi goggo ina jin fa bai fita ba don da motar ta san haji na wanke tare rin dubo su ko lafiya tana mutsa kofar falonsa ji kofar a kulle da mukulli sai ta kofasawa shiru bai bude ba ta dawo ta ɗauki yayarsa, ta kira wayarsa nan ma bai ɗauka ba sai abin ya fara tsorata ta shin me ke faruwa ne cikin bacci yaji ana kwankwata kofar sa ya taso da ya yaje ya bude kofar bai tsaya ya duba kowa ya kofar ba kawai ya jira ya je shiga cikin bargo ya kanta ni ba ta biyo bayan sa ta ta zauna a bakin gaban sa tana tambayar sa lafiya baka ta ci ofis ba mun ji shiru ne har yanzu baka fito ba shi sa na ce bari in dubo ka dan naga motarka a waje aiki ma ya wanke da cikin bargo bai ba ta amsa ba hannu ta kai tana taba jikinsa ta ta jikin da za su sai sauran hawa gadan sai sauran yayi masa bargon da ya lullube tana cewa yanzu ba kana lafiya shine baka sanar da kowa ba in ma ni ba za ka sanar da ni ba sai ka ga wa kowa ba tunda ita ba ta yi masa, laifin komai ba sai ce ta ce kusa da ni ya dan ta sannan ya rinsa idanun sa yace dan ni ne ciwo na ba zai da ni kowa ba yasa ban sanar da kowa ba dan bana bukatar taimakon kowa kuma bana son kowa kusa da ni yana da idon sai rufe da tsaya shiru tana kallon sa hakika abinda ta yi mata san ba bata kyauta ba to yanzu me ya kamata ta yi mata dan ya tafi daga wannan dokin kusan da ya hau wani tunani da ya zo zuciyarta shine sai na jura sun samu sakani da ke bane don in ba haka ba babu yadda za a yi shiga takura irin haka dan ta san halin soyayya ba idan ta wanda bukatar kuɗi bai yi mata ba sanan ta ce gaka shi mata ta wannan karan matsalar ta ta wuce tunaninta ba duka ba za ta iya mata abin da yake so ba amma ba ya kai inda ba nan ta saka cikin nutsuwa hakan kuwa ta yi ba bata bar ɗakin nasa ba sai ta ga ya sami nutsuwa ta ga masa ci yasa ya sa magani sannan ta ce masa za ta zo ta duba su bilas ina za su nemi abinci mujib ya kalle ta ya ce a kalla yi awa ɗaya da zuwa ɗakin nan yanzu ne ji yaran nan sun fa kuka ya karasa maganar ne da kuka idanunsa akan idan nata sai murmushi ta ce ka bari kawai na yin je in duba shi tana shiga ɗakin su gwagwas ka bi da idanu gwagwasin da ka ce na ce kika je kika daɗe yara suna ta neman nono ba da lafiya ne tace zazzabi ne yake yi wai tun amma bai faɗa wa kowa ba shi na tsaya na sa masa ruwan sanyi a jikin yanzu haka har ya fara sauka gaba ɗaya suka haɗa baki wajen faɗin subhanallahi lawan da tace shi alhaji kamar yaro zai rufe kansa a ɗaki cikin ciwo to ita ina matarsa da ba za ta tsaya ta ba sai ke ne jego gwaggwa da ta tara baki Mama hmm, sai in ta san yana ciwon ba me wannan ta sani na kula da miji in ban da cikin banza an wani su ba yara nono su koma su kula da lafiyar miji. in har ita ba za ta kula da shi ba jego ai ba zai hana shi kula da lafiyar miji ba mani ba ta zauna ta sa da yaran nata ta nika su gurin gogon ne. suka gora su sannan ta ɗakin goggo ta sauda mata mujibba da lafiya ta dakin ɗakin ba ta gaya mata mu ɗan bakin ta sai ce ta yi ba da lafiya kina ni ba da matsayin da zai gaya mini sai dai ya aiko a gaya mini lalle ma mutum nan to Allah ya sauwaƙe idan sun koma su hmm, ba shi ce? tace ba wari da. wannan wata irin magana ce ina ba gaya min yayi ba da lafiya ba ni na ga su har kukan taran sati ban gaya fito ba sannan ga motarsa a waje shine na na duba ko lafiya to na iske yana kwance daga lafiya kun jiya kuma idan san gaskiya ne ai to kamata a ce shi sanar da mu har inda yake ciki tunda zuciya tare da shi ko da yake dan Allah ki haƙuri ki daure ki dinga kulawa da al'amuransa dan kada mu yi sakiwa ya fada wani halin da bai dace ba nasiha ta muni ba ta yi mata a fakaice saboda lura da sai da halin da mijin nasu yake ciki in ba sa'a aka tuba Allah ya taimake su tsoron Allah ya mamaye zuciyarsa yana iya karkanta inda bai dace ba a dalilin rashin kulawar da yake samu Allah ya san tana kan ba su ta gudunmawar to amma tana jin nauyi su gwagwayin ji sai ba ma ta gano inda kalaman mu ne ba suka dosa sai ta ce Ina ban iya wannan cikin gurin miji ba haka kurin da ni ba in yi ta masa sintiri amma ya kare da wulakanta ni shine abin da ba zan ɗauka ba Muni ba ta sassauta murya, haba da ya wulakanta shi, yanzu dan mace ta zo inda mijinta yake, sai a ce ta yi shishigi. Hatsinsa da ke ki za ki sauke, ki kula da kanki da kansa, da gyara muhallinsa da dukkan abin da yake bukata. dangane da aure sai sai aure suna ne na ma'aiki kuma duk wani hausansa yana wuyanki mata biyu da da kamata a ce har za su ga da yake ciki ba in ina zobe ko ne ya same shi da ba za su yi shi ba Don dai ma Allah shi ya hakuri ko ma na tun me yayi miki su ba su kula wata ta dace a matsayin ta na mijin Don dan kada rashin hakan da ta je tun da makanta cikin hallaka. sannan abin mu zai zo dama daga baya to ba ta ne ba sosai sannan ta ce oh na miki ba na san ki hakkin da ke kaina to bari ki in ga miki ni ban shiga hakkin ba shi ne ya koye mini wa haƙi kuma sai Allah ya saka min dan yanzu kusan shekara biyu kenan daban da ya bani wa haƙi tun kwance ta ciwo har ya warke na sanin ki har kin ciki kin haihu ni ina zaune kamar ya aje hoto sai dai tsale ni irin san gaskiya ne ani aka cuta shekara biyu na tafi an saka kani da ita don ta zurfi da ba. ya kuma zai ta cikin mamaki ko ta ga ba su ba haƙuri don ba ta yi tsammanin al'amarin har ya kai ga haka ba ta ce yi haƙuri don girman Allah wallahi ni bai taɓa gaya min komai game da ke ba wannan al'amarin naku Sirri don Allah ka da ki sake faɗa wani dole sai gyara in dai yana tsoron haɗuwarsa da Allah ya hakuri laifin da ya ɗora a kanki a san shi ya gina wa kanki shiga wani hali insha Allah zai gyara musamman ni ba a san yayi saboda ɗakin a zaune ta sami mujib da laptop a gabansa yana ɗan da yalle ta zauna a gefen ta tace ah biki ya yi sauki har an hau internet wani labarin duniyar ka samo mana hankalinsa na kan laptop ɗinsa yace labarin har lahira na samu ki ɗauka gawarin da nake karantawa jiki na ya mutu ƙwarar tunatarwa ce a kan lahira da irin bala'o'in da ke tattara a cikin kiyama ita ma jikin nata har ya yi la'asar tun kafin ta duba tunatarwar ta matso jikinta sosai ta dingina sa tana karanta tunatarwa kafin ta yi masa magana da ke cikin ranta maniba ta ce abokin rayuwa wata magana nake so ne ina son ka fahimci kuma kada ka ce na yi maka kishigi so nake ka gyara don an sami tsaraka kuma daga gurin ka baraka take kin dan girman Allah ya ce ba ta yi maka haka dauki wannan mummunan mataki a kanta ina san kai da kanka kai gyara da so maka da kai kafin ya dije ta yake ba miki kai mun samu sabani da ita ko kwa ta ne kika yi tace ba ta so ke yi ba zuwa mai na gaya mata ba ta da lafiya shi ne ta hanci ko na gaya mata ba shi ne kuma tsaya ne kun a kanta yadda ba ta kulawa da kai don ya kamata a ce kuka za ta fara sanar mana da ba ta da lafiya ba wai ni in gaya mata ba wannan laifin da na tsaya mata shi ne ya da ta gaya min matsalar da ke tsakaninku abin ya bada matuƙar mamaki sai ta ƙaurace mata kusan shekaru biyu kenan tun kwanciyarka ciwo in har haka ne ka zarance ta a cema har lalacin komai akan halin da ka shiga ka san da sauke wannan haƙƙin yana kawo babban matsala ga ma'aurata in ma laifi ta yi maka shekara biyu ai yawa a matsayin punishment in ma horarwa za ka yi mata ba a tsawo wuce na watanni hudu ba rufe laptop ɗin da ke gaban sa yayi sannan ya juyo ya fuskanci ba. don ya ji daɗin yi mata bayanin da ke bakin sa Najib ya ce yanzu ta da kanta ta iya yi miki wannan bayanin don ba ta da kunya wato duk da na zuba sirrin da ke tsakaninmu ita ta na banka da su kenan don in ba hakan nayi ba ko dinnan ba za ki yarda cewa ba ni ke danna haƙi ba tunda ta tsara miki naka bayani to bari ki ji abinda ban so kowa ya sani ba wanda shi ne ya zama samaki a na da ita ya warware wa mani ba yadda ya riska ya bana yi da bakuwar tararai ranar da ya faɗi ga abin da kunnuwansa suka ji har abin ya turkita su yasa da ya warke daga ciwon da ya zama sanadinsa sa yasa da ya warke daga ciwon da ta zama sanadi sai ce mata sam ya ci da masa kantar sai yi har ka ba mu da sharaɗin sai ya kai ta angara jirinta in har ba ta da wata cuta sai sai ya iya yin haƙurin ci gaba da zama da ita albarkatun da ya walida ita kuma ta ce za su je asibiti Me ya yi su mama ya kai ta gudowa ta yi shi kuma wallahi ya sa alwashi bayan taba yin mu'amala da ita ba har sai ya tabbatar da ingancin ta in kuma ba haka ba sai da ta zama hoto a gidansa shi da zalunce ta ba ita ce ta zalunce kanta shiru mani ba ta yi tana aikin sokin numfashi kawai tun tsananin mamaki da tsoron kila dukkan su ma sun kamu da cutar sai magana a tsoratu mutum yanzu ta tabbata mun tsallake sura inda kake ganin kira tana kai ko ta tabbatin ta lafiyar ni da gaba sai kwarai ina tabbatin lafiya ta kalau ba ni da wata cuta dan na sa an gwada jini na a zuwan da muka yi izi ta ko ce ne ya ba ka sa an mini ba har ban na cikin jini alalu ina gidan nan lokacin da abin ya faru tunda su ne masoyin jiya ne ba da kai yace kuma ma an yi miki gwajin a izi lokacin da suka yi miki gaje-gaje, an kuma ba mu sakamakon ki lafiya kana kike abin da yasa ban gaya miki ba mun kada in tada miki hankali ko ki ga ni da san sanin dalilin da ke sa a yi miki gwaje halin ba na son kowa ya san abin da kike ban ni yanzu ko lokaci ya yi da zan gaya miki tun da har ta iya buɗe baki faɗi cewa na fara mata haƙƙinsa na ni ne ta mini cutarwa da ba kowane namiji za a yi masa ta iya haƙurin ci gaba da zama da irin wannan mutum ba saboda haka ki tsare ta duk lokacin da ta ci gaba da zaman aure da ni to dole ce zan ji a yi mata gwaji dan kuma ba ta shirya ba to sai ta zama haka na riga na ba ta zaki dole mani ba ta bar al'amarin a haka dan kuwa ta san mijin shi yayi namijin kokari kuma yi hakuri a irin wannan ba ta da aka yi ta tafka masa wanda har ya iya juriya da ta kisoye ba al'amarin ya fada hantar da sosai na irin su da su ba ke yi ita da uwarta don Allah ko wannan kadai ma ai ya isa abin tozarci ga mace balle kuma idan an ga gaban Allah ne matan da ta aikata irin wannan halin za ta ma da cinta don girman Allah mu tsara imanin mu mu tsoron Allah mu tsarkake zukatan mu mu yaki da zuciyar mu kada mu yarda mu biye mata da kai mu ga aikata sabo irin na ba ko makamancinsa akan ki mallake miji ko ki sa a wulaƙanta kishiya ko a kore ta su zauna ke kare da ƴaƴanki in kuma asirin bai tsawon kwana ba wani sanadi ya sa ya kai irin yadda ya faru da su ba kin gyara duniyar ki sai miki kyau kin bata lahirar ki wadda ita ce matabbata ranar muni bai yi tare tare da mijinta tana jinyarsa tare da ba su kulawa yadda ya kamata ta so ta bar suwar ba ta zauna tare da ki. sai ta ga tana zuwa ta gaishe shi ta ga tafiyarta da sake dawowa ɗakin nasa ba shi ya faɗa ta ta santarin kula da shi ita kanta babban hindi ko da al'amarin na mani da ta ba ta sha'awa ne wanda ta ga ta hana kanta sakar wajen kula da lafiyar mijin nata har suka dinga hira da lamin da cewa lallai in ba a asiri ba na namiji ne zai sayi mace mai kula da al'amarin sa irin muni ba har ya iya juya mata baya ya ce baya san ta kwana arba'in kenan duk da haihuwar muni ba a wannan sashi ce kamar yadda yake al'ada an yi suwaina fanke osai haka su tuntun tana kiya ana tarabawa nan arba'in gongoninta na ta buɗa su ne suke ta wannan hidimar da misalin duk rana gwaggwayin da ke ke zaune a falon muniba tana ta saka kayan sawanta da jini wanke ya goge da kawo a jakarta babba mai ba ta ƙara duban ta a karo da bas mai ba ta duban ta karo da dama sannan ta sake yi mata magana wajen Allah babban mu daga suka cewa za ki da ta sauka kokarin zage zubin inda kan tana cewa ku biya gani mana mani ba kana na fa 40 a gidan nan sannan bar gida sun yara da matan ku. kuma ayyuka sun yi mata yawa a gida mani ba ta koma sharar kwalla tace dan girman Allah ba mutu dan kawo kwanaki ni da ina son zaman a gidan nan sannan ga yaran nan amma ai ina sa Amina ta ce za ka kawo miki wata mata za ka dinga yi muku aikin gida ga kuma yarinyar nan kai ne ita ma tana da kokari har ta iya goyon yaran nan da ko zan zauna inda yi ni ba ta ce ko gogo ki ya har ina amina ta kawo matar sai ki tafi kuma ya mutu da na gaya masa kin ce gobe za ki tafi ko waye wannan za ki a dukkan ki tuka kofa ki koma ki inda za ki yarda da ki da mai a nan ta da gogo in ka ki dauko autar ki da canza mata makaranta don ya san tunanin ki a kan ki dan kun ta a babban da ta yi murmushi ta ce mutum yaran ne ba ma za su yarda ba sannan zama na da babban ku ba zai yiwu ba sun sa hannu na faɗan gaskiya ko mai ɗakin idan na zauna a gidan ya za mu dinga yi da babban ku saboda abubuwan da ke faruwa a gidan nan akwai gyara zan so kuma a yi gyaran to ta nan ne za mu fata da ita ko da yake yanzu na ba ta so mu gyarawa har tana iya yi wa suwar mu faɗa idan ta yi ba daidai ba sabanin da kan kuma zuwa ban kai dai dai ba ta da laifi a gurin ta ko dai ku tsaya wa Allah ci gaba da addu'a yake mijin ki ke son ki Allah ya ƙara tabbatar miki da zuciyarsa gare ki kai ki ga masa rukun sa kai na kai ki gaba da kyautata masa irin yadda na ga kina yi masa tabbas hakan ne yake da ƙara masa ƙaunarsa a zuciyarsa har kike ganin asiri ake masa alhalin ga inda ake masa asirin ne ta kuma sani amma har yau ta kasa yin wani hoɓɓasa don ceton ɗansa daga sabon shi ita ɗin ma ba su mata tura a gurin shi ba irin yadda yarinyar nan to muka ci tsara da wani ne da yanzu duniya ta ji su ta ɗebo ruwan dafa kanta kuma babu wanda ya isa ya faɗa mun yi magana sai ta yi nasara a kan gwaggwan hindi har sai ta ta ƙara kwana goma tana ba Bilal abinci mu je ya kira waya ta tambayar ta madam yau ko ba kira na ba ki wajen da ta ta ce ko haƙuri abokin rayuwa yanzu kuma sai mun yawa ne amma wallahi tana cikin zuciya ta kasan wa mace arba'in sannan ina nan ina fama da gaggawan da ta ce da saboda za ta fita ne wani na kawo kanta ta ce za ta ƙara kwana goma wallahi na riga na kuɗi kuma ni ne suke yi ko kan da tsani wannan gata ai ba kowa zai yi ba Ya ce ni din nan idan suka bani dama zan nuna miki tsafin da ya zarta nasu dan ni har koya ki zan dinga yi dan tarore su kamfar yadda na ga suke ya su bilal da bilal har ma zan yi miki fiye da yadda kuke musu ko akwai mai iya goya ki yanzu in ba ni ba sai dariya hana jefe da kai kamfar na ganin ta hmm, wannan hira ta ci ƙarfi na da wata au kun san za ka fi karfin shi ne na ga miki babba san saba baki alhalin ni na ci kowa iya saba baki ko da mai miki irin gatan da nake miki sai to sai san da ni ta ci Kaga yaran nan yau na gasu ƙara girma da wayo, kan karfin watanni, kaga yadda suke wanda da baki suna dariya idan ana musu wasa, babu wanda zai so ta inda aka haifo su, yace, girma na shi da wayo yana bani sha'awa, shi ya ma na da ya dace yau. su an mulkin su kamar yadda na gaya miki cewa in da ki? kwari kuma kina da masu kura miki da su ba za su hana ki kula da mijinki ba sai sauran cewa ina ganin bari mu sallama don hirar na da tsawo kana ta cinye kuɗin wayarka idan ka dawo gida ko mu yi magana yace na ruwanki da kuɗin da nake ƙararwa a waya ina da isasshen credit da za mu iya kwana muna magana saboda haka sun da umarnin na riga zaki amsa din dan na ga ta sai har kasin da ake yi ne sannan ba na son cin mai aiki ki dafa ta abincin da hannun ki ya dafa idan ki kace Ya kudin ka abokin rayuwa yanzu jira za ka ci dan ni ko farin cinsuwanka ba zan yarda wata wanke masa ba idan ba ni ba hakan ne samun lada ga duk wata matar aure a gidan miji to balle har in bari mai aiki ta girka abinci ka ci idan na hakan na rage wa kaina kima da daraja da tsindin ladan da zan samu a gurin ubangiji na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wa kadan na amince ka sa ofis na shirin karbarka da shi ma mai kyau ka tsaya dariya ce <laughs> ban da shi ma mai kyau ko kuma da mai kyau da za ta tana da wani. in san da na tantance ki karbe ni fiye da haka ko tace me kake shi na wata nazuba ko kwanta da hankalinka duk abin da ce. so to ka riga ka samu yau dariya ne sai <laughs> Kin fata abin da kika faɗi haka yake har cikin zuciyarki ba ki ga shi ba zan ki ba? nan ba na fara kita in ka kankanta in yi kyakkyawar mara, ki bar ni cikin ta gayyara kace ha ba ya ga in ta da kana tawo tun gari kamar wani mara gata alhalin kana da gatan ka sai dai sai ta ita gida kawai sai ta kasa waya dan ta san an ba hakan ta yi ba to za ta dauki dogon lokaci tana wannan hira kamar yadda ta fada hakan ta ta kasance muni ba ta zauna ta tsira masa abinci iri iri da ta san yana so da abubuwan sa masu ɗan karen daɗi hakan ne ya ba ta damar da sai duk ayyukanta Oh, a sauƙaƙe duk inda ta bi gogoyin da na jin da kallo cikin sha'awa lallai ka yarda ilimin boko na addini yana da muhimmanci ga rayuwar ɗan adam dan duk abin da mace mai ilimi za ta yi sai ka gana da bambanci da na mara ilimi ko kuma ba kusa ba in ma ban kaddara aure da ta har haka ku sai ba ba tsarin auren mu bace a yadda yake ɗan kwalisa ɗan yayi mai ilimi ba abin hannu ga ɗaukaka Allah ya ba shi na shi na auren irin kawai ba da ko sakandare ba ta tsaya ta gama ba mai sarari Allah ya zanar da mu da muni ba cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar da suka roƙa ubangiji kuma ya amince musu shin wai ba za ta za a je a yi mata wannan gwajin domin ta zo na da mijinta ta yi walwala ta samu natsuwa kamar da take ganin muni ba na yi a cikin littafin nan mai suna wata kuka ni ma da nake cewa gobe da labari Thank you. Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.